Він відчинив задні тверцята і почав витрушувати пляшки з ящиків на дорогу. Деякі з пляшок падали з глухим звуком у сніг на узбіччі, але автобус мчав на такій швидкості, що більшість із них розбилися на друзки. Перша з двох передніх машин була вже за 300 ярдів від автобуса, коли потрапила на розтрощене скло. Шафер не бачив усього, що трапилось але з того, що можна було розгледіти і почути звіддаля, наслідки були задовільні. Вогні від фар передньої машини почали кидатись у різні боки, вищання галям долинуло навіть крізь гуркіт автобусного дизеля, а тоді пролунав гуркіт. Це друга машина налетіла ззаду на першу. На мить обидві машини, наче злиплися, рухаючись далі разом, потім завмерли. Передні колеса першої опинилися у лівому кюветі, а задні колеса другої в правому. Фари обох машин погасли, але у світлі вантажівок, що їхали за ними, було видно, що дорогу цілком заблоковано. Круто зроблено. захоплено вигукнув шафер. Дуже круто, шафере. Я обернувся до сміта. А, це їх затримає, босе. Ясна річ, затримає, похмуро відказав Сміт. Затримає на цілу хвилину. Шини великих вантажівок ти такими пляшками не проб'єш. А відтягти з дороги поламані машини це хвилина роботи, Гайді. Гайді підійшла, тремтячи від вітру, що залітав тепер в усі вибиті вікна. Так, слухаю, майор. Чи далеко до повороту миля? А до дерев'яного містка того, що зветься старим містком, ще миля. Виходить, три хвилини, щонайбільше. Він звернувся до шафера. Три хвилини, лейтенанте, встигнеш приготуватись? Встигну. Шафер уже зв'язував докупи по кілька пластикових мін, обмотуючи їх липкою ізоляційною стрічкою, він залишав довгі кінці стрічки. Шафер саме закінчував останню зв'язку, коли автобус, уже минувши озеро у сосновому лісі, круто звернув ліворуч, аж лейтенанта кинуло на стінку салону. Пробач, крикнув Сміт, я мало не прогавив цей поворот. Залишилося менше, ніж миля лейтенанти. Без паніки житті, радісно відказав шафер, дістав ножа і почав обрізати гноти на зарядах якомога коротше. Потім враз заумер, кинувши погляд крізь задні дверцята. Зовсім близько від них мигали потужні фари, швидко наближаючись. Життєрадісність у голосі шафера зникла. Ну, може, трохи паніки і не завадило, босе. У мене для вас погані новини, а в мене дзеркало заднього огляду. Чи далеко ще гайді? За наступним поворотом. Поки шафер гарячково готував вибухівку, Сміт зосередився на тому, щоб зробити поворот на високій швидкості і не потрапити в кювет. І ось вони завернули, і до мосту залишилося не більше, ніж сто ярдів. Сміт подумав, що якби був вибір то він не став би переїздити через такий місток навіть велосипедом, не те що шеститонним автобусом. Якби це ще був місток над тихою, неглибокою річечкою, але такий півсотні футів завдовжки, вкритий погано припасованими залізничними шпалами, перекинутий через урвище у двісті завглибшки. І тримався місток на старих дерев'яних підпорах таким підпорам господар не довірив би навіть столика на пікніку в садку. Сміт увірвався на цю ветху споруду на швидкості 40 миль на годину. Ну, загалом розумніше було, очевидно, минати цей місток якомога повільніше, але Сміт розважив так, чим менше він затримуватиметься на кожній ненадійній шпалі, тим краще. Важкі Протиснігові ланцюги на колесах жахливо загуркотіли по містку, автобуса кидало з боку в бік, наче він танцював якийсь химерний танець, а сам місток увесь здригався і тремтів. Спершу Сміт збирався зупинитись посеред містка, але тепер це виявилось неможливим. Доїхавши до його кінця, Сміт натиснув на гальма і зупинився вже на твердій землі ярдів 20 за містком. Перш ніж автобус став шафер уже стояв у задніх дверцятах, тримаючи дві зв'язки пластикових зарядів. Стрибнувши на землю, він подався по розхитаних шпалах до місця, де були головні підпори. Не минуло й 20 секунд, як він примотав ізоляційною стрічкою одну зв'язку до правої підпори.